PASCHI nut PIEDE En la moderna mondo, homoi malofte iras sur grundo au planco nut piede. Crom se oni iras sur plagio cae similae locoi, oni conservas la piedon ciam protectitae per pli au malpli strictae chuoi. Ciu tio estas nepre desirinda cutimo? ciu estus consilinde iom pli ofte liberigi niaen piedoin? Esploristoi cae docentoi pri flegarto ca fisioterapio el la Universitato San Jorge en Hispanujo jus publicigis interesan texton pritio en la reteio The Conversation. Indas pripensi. Relate al infanoi, Multe homoi iam conscias che dum ilia crescado estas desirinde che ili movidiu sen shue, porque la pieda structuroi bone elvolvigiu. Sed ancao plen crescai personoi eble povas profiti de tiu decido. Piedoi ne taugas nur por irado cae surportado de la corpa peso. Ili esa suffice complexa biomechanica systemo, consistanta el dudec hoc ostoi quiui influas ancao en la corpa stabilezzo, equilibro cae efica irado. Piedoi en havas prescao same multen nervan extremajoin quiom manoi, cae tio influas nian corpan sintenon cae movoin. Kvankam surportado de shuoi farigis essenza elemento en nia vestaro, same relate al protectado kiel relate al higieno, tamen recta tushado de la grundo per la piedoi eble iom favoras la connecton con la naturo. Crome, malnovae studoi iam montris che existas grandae malsamezoi inter piedoi de homoi ofte sen shuoi cae homoi cun shuoi. Tio concernas ne nur la formon, sed anca la funccion de piedoi. Modernae studoi confirmis tion. Nud piedae irantoi havas la antauan parton de la piedoi pli quio pli faciligas la stabilezzon de la corpo. Crome, sen sua irado, permesas che la corpa premo pli disse applicigas alla tutta piedo. Suoi limigas tion alla pieda plando. Compreneble, suoi protectas contra lesoi dum irado. Pro tio oni nun tempe creas la tiel nomatain minimumain shuoin. Ili estas pli simplei, mal pesei, mal strictei, cae appenau limigas movoin. Ili ne levas la calcanoin, cae estas pli largei ie la antaua parto de la piedo. Ili ec faciligas la movoin de curantoi cae ili ia protectas la piedo in contra lesoi. Curiosa afero, ne menciita de la hispanae faculoi, estas la tre disvastigita usado en Brasilo, cae ancao en aliai landoi, de tre malpesae cauciucae sandaloi, populare conatae kiel Havaiae sandaloi. Ancao citiui lasas la piedoina prescau tutte liberei, cae tamen protectas la piedo plandoin, cae ili estas tre mal multe costai.